ndabaye mwiriwe bakunze mwese mubandanya mukurikirana ibiganiro bya radio isanganiro kaze mu makuru ya nyuma yo kuri no wa 14 ukwezi kwa rusama akabagizwe na zimwe mu ngingo nkuru nkuru zikurikira Uno musi kwa 14 rusama umwaka urarumanye radio isanganiro radio RPA bonesha na television na radio television Renaissance hamwe na radio television Rema zisambuwe abiri muri ayo maradiyo akaba yarahawe urusha rwo gusubira gusamirana mu gihe kuri uyu wa mungu hategekanijwe ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe sawa nyafurode bunyakuri umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe amenyesha ko batarota bemera ibizova muri iryo koraniro ngo kuko ritegurwa n'abatabifitiye uburenganzira muri ano makuru turakurikirana mu ntara ya bururi komine mugamba aho abanyagihugu bidogera igikorwa cy'igipolisi byo guhagarika guheka abantu mu kivunga atamategeko akurikijwe mu ntwaro bakamenyesha ahubwo ko abafatwa biba bikurikijwe amategeko muri ano makuru muraza gukurikirana musitanteri w'iyo komine ya mugamba eme usemitebutse zikaba zasambuwe n'abantu n'ubu bataramenyekana bukeye kabiri umushyikirizamanza kizigenza wa repubulika yaciye atanguza amatohoza gushika uno munsi umwaka uraheze amatohoza ntaraboneka ikivamwo nkuko remejeje kandi kubibabwira umugambwe sawa nyafrodebu nyakuri iragi ryandadaye ngo nturota wemera ibizova mu ikoraniro ry'umugambwe ririko ritegurwa n'abantu batabifitiye ububasha umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe aremeza ko babona imyiteguro y'ikoraniro kaminuza igeze kure ngo ari nacyo gituma bashimye gusohora urwandiko rubyiyamiriza isange kumana havuga ko bariko babifasha witwa niyo ncungu David ngo baba bariko baramuhenda abo bakaba bamenyesheje yuko iyo koraniro kaminuza rizoba ku munsi w'ejo reka dukurikirane isa ngenda kumana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe sawanya Frodebu nyakuri uko twagiye turabikurikirana byagenze nuko ibyo yari yavuze by'iterabwoba byo kuvuga ngo umukuru w'umugambwe sawa nyakode bunyakuri yandadaye nyakubahwa dr yohani minani ngo abaye atarisigura ku bintu bari bahejeje kumwagiriza ngo hazoshaka ikoraniro kaminuza ngo kugira ngo bamukure ivyo bintu rero ubu aho bigeze nuko tubona ko iyi myiteguro ari yose kugira ngo bagire icyo bita ikoraniro kaminuza ry'umugambwe sahwanya Claude Bunyakurira ryandadaye ngo kugira bakure inzego zihari ico tugomba kubwira abanywanyi tugomba kubwira ndetse n'abarundi bose eka n'amakungu ni uko ibyo bintu biriko birakorwa byitirirwa davidi bikitirirwa abari bamuherekeje davidi ibyo byose n'aho abo bantu tubona yuko aribo bafasha uwo niyo ncungu davidi mwumva atawubasha afise wo gushobora kuvugira umugambwe ni naco gituma twavyiyamirije twashize ko n'urutonde ruriko ubunyamabanga bukuru bw'umugambwe hakaba ko n'abandi ngo barongoye umugambwe mu ntara zose uko ari cumi n'umunani z'igihugu bashyize ko umukono kuri urwo rwandiko kugira ngo abo bantu nibagira icyo bita ikoraniro ntirizoba ari ikoraniro ry'umugambwe sawa nyakode bunyakuri ryandadaye iki gihugu mu bisanzwe ni igihugu gifite amategeko hariho ibwirizwa nshingiro hariho ibwirizwa rigenga ingene imigambwe ikora umugambwe wose uba ufise amategeko ngendegwako ico bita statu twe turaheje kuvuga yuko abo bantu atabubasha bafise mu gihe atabubasha bafise ni ukuvuga yuko naho bogira ibyo bintu icovamwo coba ari kintu atagaciro na gatoyi gifise ngenda kumana akaba yari yakuwe kuri telefone na mugenzi wacu Francine ndiho kubgayo bamwe mu banyagihugu bo muri komine mugamba mu ntara ya Bururi baridogera ibikorwa by'igipolisi byo guhagarika abantu mu kivunga atamategeko akurikijwe abo banyagihugu bo muri komine mugamba batanga uburoriro bw'abanyeshuri hamwe n'abarezi babo bamaze iminsi bahagarikwa bari mu mirimo bakavuga ko batagwanya ibikorwa by'igipolisi ariko basaba ko amategeko yo guhagarika abantu yokurikizwa ni inkuru tubaza Oban niyo nkuru Abo banyagihugu bo muri komine Mugamba basaba ikurikizwa ry'amategeko yo guhagarika abantu bakavuga ko igipolisi kimaze iminsi gihagarika abantu mu kivunga atana amategeko akurikijwe akarorero ka hafi batanga nako umurezi wo kuri lise kominale Mugamba yahagaritswe ari ku mirimo uretse uwo murezi eka n'abanyeshuri ngo bamaze iminsi bafatwa mu buryo nk'ubwo kirafata abantu kigafata abanyeshuri kikabafatana amakaye batashe bavuye ku mashuri abanyeshuri bamwe bariko barabafata kandi rero bamwe bumva ubu basigaye bafise ubwoba bwo ku ishuri ntibabona imbere ntibabona inyuma abo banyagihugu bavuga ko batagwanya igikorwa cy’igipolisi cyo guhiga inkozi z'ibibi ariko bagasaba iyubahirizwa ry'amategeko bo bobafata bakababaza nimba rufise icyo yagira bakamusigara bakamubaza batamuriko baramutoteza abo banyagihugu basaba kandi ko boza baramenyeshwa aha babo bafungiwe bakavuga ko bamwe mu babo bafashwe muri iyi minsi babarondeye mu busho bubegereye ariko bakaba batarabatora kubwa musitanteri wa komine mugamba we bavuga ko abafatwa bose bafatwa hakurikijwe amategeko Niyonzi Manise avuga ko atawogira ubwoba ko wiwe yafashwe kuko haba hari ko hakogwa amatohoza abera bakera nayo abagiriwe n'icaha bagahanwa kurikira musitanteri wa komine mugamba akaba yakuwe na mugenzanje Joseph Sabiyabandi abo bana b'abanyeshuri bafashwe hari ibikorwa bibi byari basanzwe bibagira abo baba barakoze uwo harabonetse amakuru avuga yuko abo bantu mu ishuri kandi nawe nyine bavuze ko murondera ku bijyanye n'uburyo bwo kujya kumutoza ko ntawe uvuga yuko yagiriye icyaha icyaha kizogera kumwagira kumbura amaze kwisigura hano nyine bakavuga iyo byavuye kugira batebanira bamushikana bamushikanye mbega bafashwe kuri lise mugamba bangana gute jewe kugeza ubu narinzi bari abanyeshuri babiri hanyuma n'uwo mwigisha kuko uwundi mwigisha kwigira lise y'itora igisanzwe ifise uburaro yari ubujejwe gukurikira indero y'abana ngo hari n'uwundi munyeshuri yoba yafashwe muri kano gatondo umunyeshuri nibaza ko babihenze ahubwo nawe nyene yoba ari umurezi yoba ari umurezi batoye kuko naje navyumvise ndiko ngenda mw'ibi bikorwa turiko turagira bijyanye n'uru rugendo n'ibikorwa rusange ngwejo naho ngo hariho abandi bari bahagaritswe abahagaritswe bari ku mutumba wa gakaranka bari abantu basanzwe badafise ibibaranga bikwiye hanyuma icyo bakoze barabazanye mm, barashika muri brigade hanyuma babonye atakintu kimwe kibagira icyo bakoze bagiye gukora ibijyanye n'uko bonka bikwiye hanyuma baciye bataha mwisanze udafise ico yiyagiriza natekane kuko yuko ibijyanye n'inzego z'umutekano n'ubutungane byamye bifata abantu hama bagatohoza yagize icyabaye iki n'iki icyo bikoze gusa ni uko dusaba ko bikorwa mu muco abo bajejwe gukora ibyo bintu nabo tukabasaba ko babikora mu bwitonzi nimba ari benshi bashobora kuba bafite icyo barondegwa ko nibaza ko atari benshi bazoteza gufatwa n'icyo cyaha hazogira bene ibyaha wumere hagire na bene kwera isanganiro inama isumba amakuru arabandanya igitoro cyo mu bwoko bwa essence cyasubiriye gukena mu rumonge no mu karonda igituro kimwe kuri ndwi biharangwa arico cari kigifise mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu reka nkuru tuyibaze Jean Pierre Misago yaraho mu rumonge ngo kuko iri mu zafatiwe ibihano nk'uko ahari abivuga ahandi hose handitse ko ivyo bituro bikora amasaha mirongo ibiri nane kuri mirongo ibiri nane hamwe mbere vyanditse ku byuma bamwe mu bakora kuri ayo masitasiyo bati uretse gutanga igitoro hari n'iyindi mirimo iharangurirwa umwe mu badanaza b'igitoro twavuganye ntacyo yashimye kuvuga kuri iryo kena ry'igitoro icyo bikora esanse ya magendo iragurishwa ku mugaragaro muri karitsiye swahili ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu ku litiro ibituma abahagurira bishingira ibiciro bishakiye ku itike yo kunguruza abantu n'ibintu mu matasiyo abiri niyo yari afise esanse kuri uyu wa gatanu mu gitondo mu gisagara cya rumonge ku muhingamo ariko yaza yakamye jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro tuve mu bumanukiro dukubitire unaho mu ntara ya muyinga ahuhemba uhemba ibifungurwa mu bikorwa byo guca imikobeko byarahagaritswe muri iyo ntara ya muyinga ibyo bikamenyeshwa n'urongoye igisata cy'uburimyi n'ubworozi imuyinga agasaba amashyirahamwe yahora atanga bene ibyo bifungurwa gutanga ahubwo imfashanyo y'ibikoresho nk'amasuka n'ibipawa ku barimyi inkuru ya Jodone Nzeyimana mu mugambi wo gukingira ibidukikije haratangujwe ibikorwa byo guca imikobeko ku mitumba yose y'intara ya muyinga sendege ya rogeri umuyobozi w'isata cy'uburimyi n'ubworozi mw'intara avuga ko hamwe hamwe abanyagihugu bakwega amaguru ngo banga gukorera ubusa ibyo bigaterwa nuko hari ibice bimwe by'intara aho ngo umunyagihugu akoze icyo gikorwa cyo guca imikobeko ngaronswa agafashanyo k'ibifungurwa ibyo bita food for work mu cyongereza kuvuga guhembwa ibifungurwa ku bakoze ibyo nabyo bikaba byashyizwe mu ngiro ku mfashanyo y'ishyirahamwe CRS mu kwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa kane nubwo bene gukora bo bashima ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi muyinga bavuga ko bene iyo mpembo yahagaritswe kuko ngo isa amazi abanyagihugu baba ku mitumba idashikirwa n'iyo mpembo ko igisabwa amashyirahamwe ahora atanga ibyo bifungwa ni ugushyigikira mu bikorwa by'ubuhinga no gutanga ibikoresho ku barimyi nk'amasuka canke amapawa amakuru ava muri CRS imwe mu mashyirahamwe ahora afasha muri uwo mugambi amesha ko ngo hamaze iminsi haba inama kuri ico kibazo ngo bazumvikana intumbero izo kubahirizwa na bose Diodeneze Imana imuyinga ku bwa radio isanganiro tuve muyinga dukubitira ubunaho ibubanza habagwayo mu bitaro bikuru byo kumpanda niyo ntara nyene ya bubanza bidoga ukuntu utuzu twa sugumwe tw'ibyo bitaro tutameze neza ngo ndetse mbere ngo hama hari n'umunuko mwinshi kuko dukunda kuziba umuyobozi w'ibyo bitaro canke ahagwarira abana nk'uko abagwayi bo nyene babyivugira ababishoboye bamanuka hasi kurondera aho bitabarira ariko nk'abibarutse cyane abagwaye cane ngo bica bibagora muganga arongoye ibyo bitaro asigura ko iyo ngorane y'utuzu twa sugumwe atari ya vuba muganga jeremy kambaye ko aravuga ko utwo tuzu twama twazibye kubera imvu zitatu abarwayi ngo badukoresha nabi bagapfa ibyo batereyeyo byose amazi ngo arakunda gukena turangirize ikarusi aho kuri uyu wa kane n'uwa gatanu mu makomine yose y'intara ya karusi hari kuhabera ibiganiro bihuza abarundi ibiganiro byuguruwe kuza birabera mu makomine yose nk'uko bishyikirizwa n'abagize umugwi sendeyi ujejwe ibyo biganiro umukuru w'uwo mugwi akaba yemeza ko ayo muri ayo makomine y'intara ya Karusi habonetse ibyumviro bishasha bizoheza bikaja mu cegeranyo ni nkuru yakararumiye Blaise Pascal mu makomine ya Gitaramuka mutumba bugenyuzi na Gihogazi ibyo biganiro bihuza abarundi byabaye kuri uyu wa kane kuri uyu wa gatanu naho bica bibera muri komine za Buhiga Nyabikere na Shombo zari zasigaye mu ntara ya Karusi Ibuhiga ivyo biganiro bikaba byari byaremeshejwe na Mukisenye Nzosaba Justin arongoye umuguje rw’ibiganiro mu gihugu hagati abari bitabye ibyo biganiro i buhiga bashikirije inyishu zitandukanye ku kibazo bari babajije ngo batore umuti abarundi bohuriza ko ngo kugira ngo haboneke amahoro na demokarasi biramo mu burundi abenshi bati hoboneka ubutungane nyabwo kugira ngo ingorane zama ziboneka inyuma y'amatora ziheze zihere abandi bati ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'arusha vyohinyanyugwa mu gihe abandi nabo bashikiriza ko amasezerano yarushayo ngo yofutwa burundu hari n'abasaba ko igihano cyo gupfa cyosubizwa mu mategeko yo guhana mu gihugu abenshi baravuze ku bijyanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu bamwe bakavuga ko ibiringo by'umukuru w'igihugu byokugwa mu mategeko y'u Burundi ngo hanyuma abanyagihugu bakitorera uwo bashatse ariko abandi nabo bavuze ko ibiringo by'umukuru w'igihugu byoguma mu mategeko y'igihugu ngo hanyuma uko bingana abarundi bakabyumvikana ku bijyanye n'ibiganiro bamwe basaba ko ibyo biganiro byo hagati mu gihugu ari byo byobandanya ngo gushika ku mitumba ariko abandi nabo bati hoba vuba ibiganiro bihuza abatavuga rumwe na leta ngo aho niho hahagaze hanini yanga ingorane bagasigura ko mu banyagihugu bato bato ngo atangorane z'imibano zihari bongera basaba kandi ko abahunze baba bahungiye hanze y'igihugu cyangwa abasanzwe bahungiye hagati mu gihugu ngo boheza bakoroherezwa ngo hanyuma bagataha bakajya mu bandi barundi umukuru w'umugwi senedeyi yahejeje amenyesha ko hari ibyiyumviro bishasha ngo bamaze kubona ko batari bwumve ngo rero ibyo byiyumviro bishasha bizoheza bijye mu cegeranyo ikarusi kararumiye Blaise Pascal ku bwa radiyo isanganiro mu kurangiza ano makuru reka dukeze abakunzi b'umugwi wa Barcelone ni mu gihugu ca Espagne bahejeje gutahukana igikombe cyo mu rya Espagne bita La Liga umugwi wa Barcelone ukawuhejeje kwirahira Grenada ku bitatu ku busa byose bikaba byatsinzwe n'umukinnyi umwe ari we Louise Suarez akaba ari nawe aciye aba umupicici w'umwaka ni ukuvuga ko ari we yatahukanye ibitsindo byinshi kuruta abandi bose bakinye muri La Liga reka nshimire we wari kuratega radio isanganiro amatwi shimira Emetusin mitebutse ari mu buhinga bw’ibyuma ano makuru ya nyuma mukamwe ariko mwashikirizwa nanje Medar niyo nkuru ni nimubandanye mugira umugoroba mwiza ibiganiro birabandanya ni gushika igihe cy'isaha 5